Šiandien Volas dalyvauja kelio piešinių konkurse ir tave taip pat kviečia į šį konkursą. Pirmiausiai pažymėk spalvą ir išklausyk jos pavadinimą. Po to paspausk Volą ir surask visus piešinius nupieštus šią spalvą.